Fiber Music Ancal, salimos en 15. Son las 3 de la mañana en el club y sigue beche. Bajé para la city. sale un show. Oh, oh. So dame un quickie. Ahora mamá, vamos a chingar ni dejarnos Yeah. Eh. que tú sabes de eso. Mm. Tiene pantalla en el belly en los dos pesos. Ponme bellaco y sacamos un par de pesos. Ah. Le gustan las drogas, los maleantes y todo que tú sabes de eso. Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos. Le oh. gustan las drogas, los maleantes y todo eso. Yo me bellaco y sacaba un par de pesos. Uh. Tú el que apaca que las pacas que tengo no son de pesos. Me gusta tu abdomen plano y las nargotas esas que están sobrepeso. Yo te busco un Lambo. Él te busca un Lexus. Si con el traco le mando. No lo salvan ni Jesús. Este cabrón me llamó preguntando por su mujer, qué estúpido. Que vio el tatuaje de Antijuda sí. en una foto que ella subió. Dijo que si tengo cojones que le envíe el location del estudio. El atrevido llegó con tres pendejos más y se murieron todos en público. Se murieron todos en público. Yo me la sigo chingando y tú te moriste por estúpido. ya. Tu error fue creerte lo único. Ya esa, baby, ya andaba hasta lo último. Yo me metí una piqui porque la baby no fue tan Dime dónde es el meeting, que yo le llego a donde sea. En ese totito hay liquid, la miricotea. En el bicho me puso un grip, porque ese culo tuyo patea. Son las 3 de la mañana en el club y sigue beche Bajé para la city, a ah, en un show, oh, oh. So un quickie. Vamos eh. a chingar ni dejarnos vamos a hacer? Eh, que tú sabes de eso. Uh. Tiene pantalla en el belly en los dos pesos. Yeah. Ponme bellaco y sacamos un par de pesos. Eh. Le gustan las drogas, los maleantes y todo eso. Eh. Twerson, que tú sabes de eso. Tiene pantalla en el belly y en los dos pesos. Le oh. gustan las drogas, los yeah. maleantes y todo eso. Yo me bellaco y sacamos un par yo de me pesos. Una porque la voy vino fasta Dime dónde es el meeting, que yo le llego a donde sean. Ese totito hay liquid la miro En el bicho me puso un grip, porque ese lo tuyo pate En Instagram se ve bien mami, es más linda en person. Le gustan los chavos, tal y todo eso. La veo y holy shit, yo quiero de eso. Sabes que soy un travieso y por dentro está TRAVIESO En Instagram se ve bien mami, es más linda en person. Le gustan los chavos, hasta y todo eso. La veo y holy shit, yo quiero de eso. La veo y holy shit, yo quiero de eso.